ന്യായ വരെ ദസ്തേദിക്ക് Stüdyoyên Diyarbekirê êvar baş, Evar baş guhdarên delal, êvara we hemiya bi xêr be. Ez pêşkeşvana we nesrin Karayılan, derhunerê me teknîkî Burak Özdemir bi bernama Rona Hiya kaderi qederê saet û امل گل وبن ون چی بکن دنگ رادیو خو پچکی وکن او گه بدن ما ویگا وی جبوم هنکی زندی زندی ببن ام کلامک بینن سر رادیویی جدنگ آمنی پولات دبیجه پودپوری